and the girls are smeared to me. Need you with my darling this card. Isan, alas, Isan. Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Baina eta bai, zagit, ametsu bat bete dute. zerta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Baungi, etorria gure gaurko kultura tal honetara. Gaur Rabadia eremura joko dugu Euskal Idazleen Elkarteak, Euskal Itxasbazterreko ingurumen aldeko ekimen zentro iraunkorrak eta Euskal Kultur erakundeak, beren baliabideak eta gaitasunak ba, elkartuz literatu egonaldiak antolatzen dituztela eta hemen baitugu aurtengo idazle egonaldiaren zat, gomitatua izan den gaztea. Aitzol lasa matematikalaria gonbidatu dute eta urrian zehar ba, gurean izango dugu bere proiektua aurrera eraman al izateko. Izan ere, matematika eta literatura uztartuz gaztentzako elaberri bat idazteko asmoz baitabil. Ba, prentxaren aurrean aurkeztua izan denez, aitzol lasa, bere erranak eta baita ere ingurumen aldeko ekimen zentro iraunkorretik aintzane lasarte eta euskal kultur erakundetik eh, pantsa etxeguen entzungo ditugu eta ondotik baitzor lasarekin eh, mintzatzeko tarte zabala ere hartuko du. Kultur alea. Nekatuen biziki garrantzitsua da eh, egonaldi hau, e, guk ere euskera eta euskal literaturaren alde lan bat egin nahi dugulako eta horra gira, euskal kulturera erakundaren laguntzarekin eta hortako e, aldi hontan ongi lotu ditugu ere gazteekin elkartzeko aukera batzuk pixka bat e, ba, gazteek ere konpreni izaten eh, hainbat gako. Guztu, gona guagen aldia da beraz antoratzen dugula egon aldi hori. Guetako biziki importanta da, zer ez dira behar ba biziki importanta da idazle bati parada emaitia, uh, eh, hilabete batez, lasai, ekon hortan idazketan konzentratzia eta denbora hartzia eh, proiektu baten lantzen zen, badak ilabete hilabete batez behar ba idatziko <laughs> behirik guzia, baina hori guetako importanta da. Beitu hori buruz esan, ba, matematikako etestu bat izango dela. Aurrekoa, aurreko liburua odeietan e, etzen zuzenki matematikari buruzkoa, bai zen zientzia, baina gehiago bat zientzia fisikoak edo horre liburu horretan tratatzen den lerro nagusia da dira odeiak, odeien formazioa, fenomeno, fenomeno atmosferikoak, eta egin zen olako joko bat, ez da, ba, mm, beste literatur estilo batzuetan egiten den modura, ba, gai nagusi bat hartu eta historia bilkatu gai nagusi horren inguruan, ba hor eh, ideia nagusia ziren nahi zuzen ere daudeiak. Eta horrengo liburu honetan ere, ba aitzakia bera, da, eh, hartu aitzakia gisa zientziako kontzeptu bat, kasu honetan usategiaren printzipioa, matematiketan logikan erabiltzen den e, printzipio printzipio oso simple bat, baina aldi berean matematikako emaitza garrantzitsuetan eta oso emaitza komplexuetan e, beti agartzen den e, kontzeptu oso simple bat. Ikastetxetan ez da irakasten, kurrikulumetan ez da agertzen, baina hala ere e, kontzeptu horrek ba, ematen du aukera, ba, ari ilkatzeko matematika eta logikaren inguruko kontzeptu horren inguruan, ba, historia bat. Eta hori izango da hemen idatziko den testuaren lerroa. Aitzo, lasa, kaixo, egunon? Kaixo, egunon. Ia da, abadian zaitugu, nekatoenean, abadia ere muan, ez gaztelua. Eta, ara, ba, ia iritsi daunea, e, idazketan murgiltzeko egonaldia abiatu baituzu, egun gutxi dara matzazu hemen nekatoenean. Ba, bai, gogoan dut, telefonoz itzen genuela, ez da, bai. hartan. Bai. <laughs> Orduan gaztelua nahitzen, baina... Bai, bai. Baina, bueno, zera ingo zaio. Ala ere, bueno, emendik, bai, ikusten duzunez, gaztelua hor bertan dago, eh? Ataria ireki eta gaztelua hor bertan dago aurrean. Bai, ba, eldo nintzen aurreko larun batean, eta apena segona izamean iru lau egun. Baina ez dut aspertzeko astirik izan, egia esan. E, abadia badaleku bat oso aproposa, mm, idazketarako, hori konprobatu dut, e, oso leku patxadatxu eta, eta lasaia eta delako, horren zuten duzu itxasoa e, denbora guztian, horre fondoan, ez da, bere olatuekin, eta hori oso erlajagarria da, erlaxantea. Baina aldi berean hemen bada aktivitate pila bat. Gezurra dirudien arren, ba, gazteluan beti badira kontzertuak eta hemen inguruan ere ba, pasatzen da jendea. Bere botekin eta Erlaitzarako bidean, ez da, hor, eh, badirarako paseo oso politak, hor, itxasbazterrean. Eta liberean, ba, bueno, izaten ari ditugunez, ba, bilerak e, ikastetxeekin, eta bisitak, eta bat eta beste, ba, oso entretenituta, egia esan. Ia bete batez egongo zara hemen, esan zu matematika erakasle zarela, iruñan hori da? Iruñako unertsitatean, bai. bai, iruñako unertsitate publikoan, e, matematikako departamentuan eh, irakasle naiz, e, matematikako irakaslea. Eta nire berezitasuna da, e, eta horrek badu literaturarekin lotura, e, matematikaren didaktika, matematikaren irakaskuntzaren e, arlo horretan, egiten dut ikarketa. Dagoeneko liburu bat plazaratu duzu, e, elu jarrek egin zuen ba, lehiak eta baten baitan e, plazaratu zen hau mhm. orduan ere e, gaztei zuzendua zientzia ulertarazteko e, eh, elaberri bate eh, atun duzunen, ez da? Eta bide beretik segituko duzu naiz da beste arlo batean, matematikan murgilduko zaren. Bai, hor bada mm, fenomeno bat, ez da? Eh, beste hizkuntza batzuetan, eta elu jarrak egindu lana horretan, e, testu haiek itzultzen, e, da, ez da? Ba, tendentzia bat, idazteko da gaztentzat, e, zientziari buruz. Eta egiten dira mm, olako nobelak, eta baita ere ipuinak edo fikzioa idazten, di, idazten da ba, gaztentzat, baina beti e, zientzia ardatzi izanik. Hori euskaraz, ba bueno, badaukago hemen ba, bi titulo ez, ba, Simon Bloom, Gravitatearen zaindaria, e, Platonen urmaela, ba, bueno, badira loroaren teorema ere e, itzuli zuen Euskal Herriko Unibertsitateko ba, bueno, e, itzulpen gintza editorial batek, baina propio euskaraz jatorriz euskaraz idatzitako testurik ba, ba ez dago ez da eta hau izan zen ordan odeietan 2012an hau izan zen ba, lehenengo esperimentu bat e, aurkeztu zen proiektu hau eta baita irabazi ere eta izan zen liburu bakarra kategoria horretan irabazi zuena hau da geratu da pixka bat e, aislatuta ba, pixka galduta liburu hau ze hiru aldiz e, eman zen sari hori baina bitan, e, bueno, bitan etzen eman. Hau da, iru hoietan, batean odeietan liburuak irabazi zuen saria, eta beste bietan e, epaimaiak erabaki zuen ez ematea saria. Hau da, jende gutxik aurkeztu zuelako testua, eta aurkeztutako testu hoiek ba, bueno, antza, ez ziren iristen, ba, e, publikatzeko moduko ba, min, maila minimo batera. Eta hor da da, bueno, anekdota, ez da? Odeietan liburuaren anekdota, geratu zela bera bakarrik, hor gaixua. Eta horretxegatik, e, eh, naiz eta kategoria hori, eluiarren kategoria hori desagartu zen, ba, bueno, ba beste bide batzuk badira, honi aurre egiteko. Eta horietako bat da e, nekatonea. Aurkeztu nuen proiektua, eta proiektu hori, ba, bueno, onartu zuten. Eta zuzen horrek ematen dio bide, ba, e, jarraitzeko, e, bide, et, eten zen bide horri. Mm-hmm. Ezta? Hau da, aukera daukagu orain eh, jarraitzeko, ba, pixka bat, eh, hildo horretan. Ta, bigarren liburua izango da, ba, odeietan zen e, bezala narrazio bat, zientzia narrazio bat gaztentzat, ba, bigarren liburu hau ere izango da, usategianen printzipioa izango da ere zientzia narrazio bat gaztentzat. Hau da, novela bat. Novela bat, bere fekzioarekin, eta gainera, ba, erabiliko dira, odeietan liburuan bezala, bertan agartuko diren referentziak dira Euskal Herrikoak. Eta hori da beste itzulpen horiek faltan dituzten elementuak, atzerriko testu inguruetan kokatuak direla. Eta gala badirudi, ba, zientzia uztargarria dela literaturarekin bakarrik ba, e, urruti, ezta? eta ez hemen. Eta odietan liburu horretan, bain zuzen ere, ba, uno, e, agartzen diren pasadizoak eta alegin handia egin zen, e, ba, bertan agartzen ziren pasadizoak eta izan zitezen ga, mm, orduko gaztentzat edo liburua irakurriko zuten gaztentzat gertuak, gertukoak. Bai, personaiek erabiltzen duten hizkera. Askotan, e, ba, bueno, erdarekin nahastutako sasi euskera hori, ez da? Ba, badu bere presentzia e, hizkera horrek. Agartzen dira, ba, baita ere, gaur egungo gaztek, ba, teknologia berriekin eta egiten dituzten erabilerak. Ba, agartzen dira ere bai, ezta? Edo lekuak, baita ere, ba, izan daitezke zenbait jenderentzat, batez ere iruña aldeko jendearentzat, ba, bueno, e, ezagutuko dituzte leku horiek, ezta? Ba, liburu berri honetan ere, e, asmoa da bide beretik jotzea. Bertan agartuko diren eh, referentziak, referentzia, ba, personaien e, referentziak, paisajistikoak, e, personaien izaera, ba, izatea agartukoa, ezta? Hau da, mm, gaur egungo euskal nerabe batek ba, bere burua identifikatua sentitzea gutxi asko mm, testu horretan agertuko diren personaiekin. Zure ustez, gehiago jo beharko genuke literaturara zientzia beste molde batez ere ulertarazteko? Bai, bai, bai. Horre, amarkadetan gertatu da, bataz ere, bueno, pensatzen honek, irrogeita margarren amarkadatik aurrera, eta mm, disiplinen e, teknifikazioa dela eta, eta bueno, pues badirudi hor egon dela amarkadetan tendentzia bat e, espezializaziora, eta banatu egin dira disiplina guztiak. Eta gaur egungo bigarren hezkuntzan irakasten da matematika alde batetik, e, fisika beste alde batetik, hizkuntzak irakasten dira beste alde batetik, eta dira konpartimentu estankoak, eta badirudi ba, bereien artean ez dutela inolako loturarik eta hori akatsua da. Akatsua da, ze naiz eta disiplina bakoitzak ba, bere bidea izan, e, testu inguruetan irakatsi behar dira disiplinak. Eta esate baterako, e, bai zientziak irakasteko, bai beste dozien disiplina irakasteko, bide egokienak dira literatura eta zinema. Beste dozein e, arrotan bezalaxe. Eta pausu hori horinek ba ez da eman hau da, e, austura bat eman da, e, zientzia humanistikoen eta zientzia, zientzia e, teorikoen artean, ez da? Baina, e, behar da, ustartu berriro, e, urbildu behar dira, zientzia um, eta, eta zientziak urbildu behar dira, berriz ere, bestelakoan da e, nora ezean, goazelako, eta irakaskuntza sisteman ba, gazteek e, erreparoak baldin badituzte, dituzte, askotan da e, enfokea, irakaskuntzaren enfokea, ez delako egokia. Ba, lanbide horretan bigarren esperientzi bat burutzen ari zara, edagoeneko eh, e, eh, hildo nagusia edo planifikatua duzu, hemen egongo zara hilabete batez, esplikai iguzu pikin bat, nola ba, izaten den sortze prozesu hori antolatzen zaren aurretik, eh, hemen egoteak inspiratzen zaituen horri e, testuan ere izango duen ondorio? Ba, bai, begira. E, eh, egira nahi torzeko, oi, e, pantxoak aipatu duen. E, testuaren zirriborroa, mm, lehenengo zirriborroa, edo, historiaren eskeletua hori etxetik ekarria. Bai, oda hemen hilabete batean ez, ez, ez du asterik ematen e, sorkuntza prozesu guztia hasieratik bukerara egiteko. Hau da, eh, idazketa prozesua ez da lineala, ez da zu hasten idazten eta bukatzen duzu ta, eta listo. E, lehenengo bersio bat idatzi behar duzu, zirriborro bat, zirri zirriborro hori nik erakusten diot e, jendeari, mm, batzuk dira matematikariak, Eta horiek esaten didate, ba, matematikaren ikuspegu, ikuspegitik, ea, aipatu ditudan gauzak, zuzen, e, zuzenak diren matematikaren ikuspegitik edo ez, edo hankasartu dudan, edo, edo egon daitekeen e, bat, edo, edo gaizki ulertu daitekeen zerbait, eta baita ere pasatzen diot, ba, bueno, euskal literatura irakurtzen duen jendeari. Eta horiek ere ematen diote, ba, beste perspektiba bat, ba, irakurle gisa. Gehi, hortartean sartzen da ere, editorea. Eta editoreak askotan ba, egiten du bere lana, eta ba, idatzita zenuenaren erdia, esaten dizu, ba, honek ez du ezartarako balio, ezabatu zazu, eta <laughs> geratu zaitez beste erdiarekin, eta hasieran asarratu egiten zara berarekin, eta nahiko zen duke hola, ba, nahiko zen izkiok egin zenbait gauza editoriari, baina gero konturatzen zara arrazoia duela, hau da, berak, eh, bere iritzia baten dizula, e, testu hobetzeko, eta ez besterik, ez da? Eta den zaria berri irakurtzen, eta konturatzen zara, ah, ba, arrazoia du, ez da? Bai, badira zenbait pasarte, ez direnak pertinenteak, edo bai interesgarriak direnak, baina historiarekin ez dutenak ba, loturarik, eta orduan eh, filtratu egin behar dira gozaile guztiak. Zuk nahi dituzu asko kontatu, baina eh, liburu batean zuk ezin duzu kontatu nahiko zenukeen guztia. Eta egin behar zara zentratu e, pertinentea den horretara, eta ez beste ezar Eta horretan, ba, editoreak laguntzen du asko, ezta? Editorean batek laguntzen du asko. Eta horrela gutxika gutxika ba, joaten dira sortzen testuaren basioak. Eta nik ona ekarri dudana izan da ba, testuaren bigarren basioa. Eta bigarren basioaren lanean, e, bigarren basioaren gainean ari ez lanean orain. Eta gure proiektua da, e, bueno, orain urria bukatzerakoan, e, ja, testu, bigarren testu horren ez duzenketa guztiak eginak egongo direla, eta testu hirugarren basio hori pasatuko diogu e, Euskara zuzen bate. Mm. Eta hortik, ba, ja, ba, publikatzera. Hemen nagoen bitartean beste zeregin bat e, daukat, hoi da, eh, ilustratzailearekin batera, eh, liburuko ilustrazioak adostu behar ditugu. Eta horretarako, bueno, ilustratzaileari kontatu behar zaio, ba, historia non ignoradoan, eta, bueno, alde batetik, e, libre utzi behar zaio hori bere lana delako. Berak, oberen uste duen modura ilustrazioak egin ditzen, ze hori da bere lana, eta ez beste ona, Baina aldi berean, ba, bueno, e, indikazio batzuk bai eman bar zaizkiola, e, ilustrazio horiek ere mm, lehen esan duguna, ba, pertinenteak izan daitezen historiarekin. Eta hor ere, ba, sortzen dira joan etorriak, ez da? Asirabako proposamen batzuk jaso genituen, baina ez ziren oso ulertuak izan, karo, e, kontuan hartu, ba, oso adien espezifikorako idazten ari garela, ez da? Amabi, sei urte do nerabentzako e, testuak direla hauek. Eta ilustrazio ilustrazioiek ziren oso, oso infantilak, oso umentzako modukoak. Eta ez eta zen bat, oso ilustrazio politak ziren, baina e, adintartea, ba, pensatu, konsideratu genuen ez zebola ongi, ongi aukeratua. Eta ongi, bai, gainera hor bada, e, komponente bat e, oso arriskutsua, ez da, ze nera behekin kontu zibili dago. E, ematen badiezu, mm, ilustrazio bat edo testuaren aldaera bat ez dena bereiekiko ba, oso ajustatzen, ez da, ba, bere ala errefusatuko dute, oda, pentsatuko dute ez ez hau mentzako da, nik ez dut hau irakurriko. Eta liberean ba, pasagiten baldin mazera eta zailegia baldin bada, ba, ba, hau rollo bada, nik ez dut hau irakurriko, ez da. E, oso zaila da, asmatzea e, tonoarekin, bai? eta ilustrazioen mm, egokitasunarekin ere asmatzea oso zaila da. Eta hori da oso lan polita, zen matematikaria naiz, eta sekulan ez ditokatu alako lanik egitea, eta egin beharko dugu orain, eh? ibili barko gara hain zuzen ere eh, asmatzen, eh? eh? asmatzen dugun mm, ilustrazio horiekin. Eta gutxi gorabera ba, bi egin hoiek dira. Noizko, eplazaratzeko eh, asma duzu liburua? Ba, zira batean hemen urriko ekitaldi hau amaituta, ba, azarotik aurrera, bueno, ez luke denbora askorik behar, egia esan. Eh? Seguro aski durangoko azokarako, ba, ez da egongo, baina urtea bukatu aurretik, pensatzen dut baietz egon daitekela. Bai, zola, sa, esker mila. Bai, zuei. Marra, marra marratua izateaz, asperturik zegoen. Hain xuxena, hain jakina, hain ezusteri gabea. Berak, borobila izan nahi zuen. Hoxe zuen amets. Alako batean, marrak angelu batekin topo egin zuen. Tark erakutsi zion, erditik tolestuta angelu bilaka zitekeela. Alare, angelu izateaz denbora laburrean nekatu zen eta triangelu baten gana joatea erabaki zuen. Antxe ikasi zuen, triangelu izateak abantaila ondioak zituela. Soinu ederrak sortuz, orkestran parte hartzen altzuen. Denbora bat pasatuta ordea, mm, etzegoen sobera konforme bere triangelu formarekin. Talaukiari bisita egiteko gomendioa eman zioten. Atik, laukiaren asmo honeko aholkuak ez ziren marra borobiltzeko aski izan. Ia etxiturik, etxerako bueltan zetorrela, laranja batekin topo egin zuen. Ari besarka da eman, tara, borobil bihurtu zen. Aspalditik amesten zuen moduan. Dena den, laranjarekin egonta gero izar bat ere aurkitu zuen bidean. Orduan txe hartu zen zein zoragarria zen marra marratua izatea. Talaxe pensatu zuen. Nahi dudana izan naiteke. Dena neure baitan baitago. Ba entzule, ontara arte iritsi gara gaurkoa. Nera atletik besterik ez. Izan ongi eta bihar arte. Aio. Ikusiko dia beriz Oztu berdiak egitzen Ereka idorak eriz Gerezitzia lilitzen ikusiko dira etzi gaia gaiari gogozka milaka kide gaitzetxi justiziaren gadozka ikusiko dia laster muga elkaitza kapaltzen agian bazter ez bazter presontegia zabaltzen ikusiko dia sarik darikatia jouti so di yon 滋养。 go.